بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. قل يا أيها الكافرون Ey Muhammed, seni butlarga çoqunuşqa ündügüç kuffarlarga aytqin ki, ey kafirlar, لا أعبد ما تعبدون sizlar cho'qinayotgan butlarga man cho'qinmayman ولا أنتم عابدون ما أعبد sizlarmi man ibodat qilayotgan allohga ibodat qilmaysizlar ولا أنا عابد ما عبدتم sizlar cho'qingan butlarga mening cho'qinganim yo'q ولا أنتم عابدون ما أعبد Sizlarningmi men ibadat qilgan Allohga ibadat qilganinglar yo'q. لكم دينكم ولي دين Sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun.